en begrawe word nie, hulle sal soos mis op die grond bly lee. Huil, herders, loop om hulp, rol in die stof, leiers van die kudde. Die dag het gekom dat jullie geslaag word, jullie zal tot de val kom, ek sal jylle stukken slaan al is jylle soos kostbare erdewerk. Daar sal nie vir die herderse plek wees waarheen hulle kan vlug nie, die leiers van die kudde zal niet kan ontsnap nie. Luister hoe skreeu die herders, hoe huil die leiers van die kudde, want die Heere vernietig hulle weiveld. Die weivelde waar daar vrede was, wordt uitgewist door die gloeiende toorn van die Heere. Die herder zal sy hut verlaat soos die leeuw van sy leeplek afpad gee. Hulle land zal verlaten wees, die toorn wat alles platvee, die gloeiende toorn van die Heere zal dit alles doen.